Càpsules musicals amb Rafael Corbí, el món del pop o de la música que vulgueu dir-li amb Taylor Swift. High heels on, cobblestones When you are young they assume you know nothing Sequin smile, black lipstick Sensual Va començar la seva carrera artística ja fa bastants anys enrere com a cantant de música country a pop, cap a la música alternativa, cap a la música pop, cap a altres estils musicals eh, que sempre s'han barrejat en la seva trajectòria. Ella és Taylor Swift, sempre amb moltíssimes ganes d'aprendre, i el confinament realment li va anar prou bé. Aquest àlbum no estava previst, avui us el volem oferir, tot i que ja fa eh, mesos que corre. És el disc enregistrat el 24 de juliol, realitzat el 24 de juliol de l'any 2020, i que podien qualificar com indie folk o electrofolk en certs moments. Les seves cançons han entrat en diverses llistes eh, nacionals als Estats Units i internacionals. El vuitè àlbum d'estudi de Taylor Swift, un àlbum sorpresa, realitzat a través de Republic Records, 11 eh, mesos després del Lover, que es va publicar el 2019. Aquest va ser el primer senzill extret d'aquest àlbum de Taylor Swift, anomenat Cardigan, va veure la llum el 27 de juliol del mateix 2020. Un àlbum que podien qualificar, com hem dit fa un moment com a indie folk, com a rock alternatiu, també l'han batejat en altres llocs, o com a pop de càmera. Folklore parteix d'un so de pop que podríem dir que és el mateix que tenia amb els seus anteriors àlbums, la Taylor Swift, amb melodies que estan conduïdes per al piano i per la guitarra. Aquí s'hi ha de comptar la producció magnífica d'Aaron Dessner i de Jack Antonoff i que ens porta a temes com aquest, Exile, que conté la col·laboració de Von Iver amb aquest disc de la Taylor Swift. But the joke's not funny at all And it took you five whole minutes Pack us up and leave me with it. Holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town, now I'm in exile, seeing you out think I've seen this film before. I can see you stare Un àlbum escrit i enregistrat eh, en solitari eh, durant la pandèmia del Covid-19, una col·lecció de cançons i històries eh, que ens arriben a través de la consciència i que surten cavalcant a través de la seva imaginació. Històries parlades que es veuen en la perspectiva d'una tercera persona, introspecció, escapisme i qualsevol altra cosa és el que podem trobar en un àlbum fet, doncs, quan moltes persones es tanquen en si mateixes feixes. Ella va decidir que d'aquesta manera i amb una atmosfera molt relaxada eh, doncs, i amb un liricisme molt poètic escampar els seus pensaments durant aquesta Covid que tenien tots nosaltres eh, durant el eh, tancament que varen patir tanta gent al llarg eh, del món. Una de les seves cançons eh, també entrava en les llistes country, retornant una mica amb els seus orígens al llarg de la història. Era la peça que s'anomenava Betty, que va ser el tercer senzill extret del disc. I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I'm in. favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. un àlbum en el qual s'ha utilitzat en diverses vegades eh, la referència, el punt de referència de Bob Dylan, com per exemple el seu àlbum del 63, de Free Welling Bob Dylan, o també aquell John Wesley Harding del 1967. Folklore és un àlbum realment eh, magnífic eh, que us recomano molt especialment, fruit de la pandèmia, fruit del tancament, fruit d'una persona que no para ni un moment de pensar i de voler-nos portar el que ella creu. És una de les grans artistes de tots els temps, Taylor Swift, d'avui, amb aquest darrer senzill que ara l'acompanyem, la cançó que es deia The One, una de les peces que també podien trobar amb aquest disc i que va ser el darrer senzill en sortir, en aparèixer d'aquest mercat discogràfic. Uh, Taylor Swift, Folklore, el disc que avui hem recomanat a la nostra càpsula musical. Roaring twenties, tossing pennies in the pool And if my wishes came true It would have been you I have none. But never leaving well enough alone. But it would have been fun if you would have been the one. I persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different today? We were something, don't you think so? rosé flowing with your chosen family. And it would have been sweet if it could have been me. In my defense, I have none for digging up the grave another time. But it would have been fun if you would have been the one.